Book 2 89 89 Emir kipi 1 El-Amr rakam 1 Çok tembelsin. O kadar tembel olma. Ente كسول جدا لا تكن كسولا هكذا Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. إنك تنام كثيرا لا تنم كثيرا Çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. تأتي متأخرا جدا لا تأتي متأخرا هكذا Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك بصوت عال. Çok sessiz konuşuyorsun. O kadar sessiz konuşma. إنك تتحدث بصوت منخفض جدا لا تتحدث بصوت منخفض جدا Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. إنك تشرب كثيرا. لا تشرب كثيرا هكذا. Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. إنك تدخن كثيرا جدا لا تدخن كثيرا هكذا Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. إنك تعمل كثيرا لا تعمل كثيرا هكذا Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. إنك تسوق بسرعة لا تسق بسرعة Ayağa kalkınız Bay Müller. انهض يا سيد مولر Oturunuz Bay Müller. تفضل اجلس يا سيد مولر Kalkmayınız Bay Müller. ابقى جالسا يا سيد مولر Sabırlı olunuz. Kun saburan. Kendinize zaman ayırın. La teteaccel. Bir saniye bekleyiniz. İntazır lahza. Dikkatli olunuz. Kun hadiran. Dakik olunuz. Hafız ala meva'iduke. Aptal olmayınız. لا تكن أحمقا